بوك تو ثمانية وأربعون 48 48. أنشطة العطلات Urlaubsaktivitäten Urlaubsaktivitäten. هل الشاطئ نظيف؟ Ist der Strand sauber? Ist der Strand sauber? هل تمكن فيه السباحة؟ Kann man dort baden? Kann man dort baden? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? أحب أن أركب الموج. Ich würde gern surfen. Ich würde gern surfen. أحب أن أغطس. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern tauchen. أحب أن أتزلج على الماء. Ich würde gern Wasserski fahren. Ich würde gern Wasserski fahren. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man ein Surfbrett mieten? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Kann man Wasserskier mieten? Kann man Wasserskier mieten? أنا مجرد مبتدئ. Ich bin erst Anfänger. Ich bin erst Anfänger. أنا في مستوى وسط. Ich bin mittelgut. Ich bin mittelgut. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. أين التلفريك؟ Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? هل معك زلاجات سكي؟ Hast du den Skier dabei? Hast du den Skier dabei? هل معك حذاء سكي؟ Hast du denn Skischuhe dabei? Hast du denn Skischuhe dabei?